hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is vrijdagmiddag en vrijdagmiddag beteken dit is treffers van Toeka tot Nou dier my aangebied. Ek is Ludwig Venter en uh, die inleidingslikkie wat jy laag gehoor het is Memories are made of this gespeeld dier Ray Conniff sy instrumentele groep. Uh, hy het ons koor ook wat sing en uh, hy is nogal baie muzikaal, baie um, divers hierdie uh, eh, rij konnef. Ok, um, ehm, jylle weet waar oor het gaan, jylle weet, uh, eh, jylle het al voorheen geluister en uh, ja, net voor ons afskop, wie is hier? Ek sien toe ek hier instap, toe sit Louisa Heinz Meijer daar van Kroonstad, toe sit sy hier een kant en uh, sy sit vir my en wacht. Sorry man, ek is bykie, nee, ek is nie laat nie, is jy wat vroeg was. Ok, en Joy Swerty van Amerika, jy het ook gesê, jy gaan inskakel en heerlik saamluister vandag. Uh, dankie dat jy ingeskakel is en uh, ja, geniet die program uh, is die uh, weie weie uh, speellys vanmiddag en soos ek sê daar so, as jy hierdie ene luister, die hele program, wie wat sy lekker naweek gaan jy, is ongelooflik. Ok, kom ons kop af en ons kyk wat het ons. Uh, dit is Gert Smit, hy is eerste op die uh, eh, draaitafel, hy is in 1944 in Kreersdorp geboore. Sy eerste talentcompetitie wen hy op die ouderdom van 15 by die Little Top in Durban. Julle weet allemaal waar is die Little Top. Uh, wel, as jy ouder is, ek sal sê, huh, 30 is nie, ja, dan uh, boort jy te weet was die Little Top daar in Durban. En uh, En Gert Smit is natuurlijk Gene Rockwell. Hy is in juli 1998 oorlede, nadat hy een jaar voor het met kanker gediagnoseer is. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 het het The Falcons geword. Um, en vir solang ek kan onthou, was Gene Rockwell maar altyd net in een rolstoel gewees, alhoewel hy gedierende sy optreders verkies het om te staan, wat uh, hy nie verlang kon doen nie. Uh, dalk net iemand wat luister, hoe kom hy in een rol, rolstoel? Uh, ek het die hele Google en internet deurgesoek en dit blyk my, dit is een goed bewaarde geheim uh, hoekom hy in een rolstoel beland het. Ek het nergens opgespoor nie. Nou ja, um, ehm, amal het seker geraai wat volgende gaan speel en hier is Gene Rockwell en Ach, ek is jammer om julle te leer te stel. Julle het allemaal verkeerd geraai. Ek weet jou, 99,99% ,99 het gesê hard. Uh, uh, uh, uh. Dit is Gene Rockwell en hy sing vir ons Guilty. All I'm guilty of is loving you. Gene Rockwell. I've been accused, convicted, and condemned. The trial's over, and now I face the end. the judge, the jury, all in one. You found me guilty, and now my turn. your heart consider an appeal. For now you know exactly how I feel. Don't punish me for things I is love in you Yes, all I'm guilty of Is love in you Dean Rockwell, born all I'm guilty of is loving you. Jep, en dit is ja, weke vlieg daar maar vannig voorbij, lyk my hoe ouwer mens word, hoe vanniger gaan die tyd, want rarig, het voel vir my soos eergister, wat ek ook uitgesaai, hierdie program uitgesaai het, maar uh, ja, ons stap aan, ons kom nou, waar is ons? Midnight Blue, titel van internationale treffer van 1982-83, dit was gesing dier Louise Tucker, wat ook die die titel van haar uh, eh, eh, Tuckerse debietalbum was ook een Midnight Blue gewees en hierdie liekie kom vandaar en kom ons luister na Midnight van Louise Tucker. stakker, baie gewilde liekie gewees, Midnight Blue, en uh, ja, dit is die titel van haar heel eerste album wat sy uitgereik het. Right, nou mense, hier het ons ons birthday groepie van die dag, en uh, ek het verlette hier so, wat vir my sê, sy wil net vir haar pa Henny, en vir haar dochter Abigail, baie geluk sê met hulle verjaarsdag, uh, sy hoop hulle het een baie lekker dagie, uh, eh, maar jy is ma, jy moet zorg daarvoor, jy weet, <laughs> dat sy een lekker dagie het. Um, uh, groete vir my pa en uh, ma, ma uh, die ma is Greta, en die pa is Henny natuurlijk, en uh, sister Lena, en vir Abigail, uh, en vir Frans, my man, en amal wat saamluister, uh, baie dankie, vir die mooi begin van die program, weet sommer die rest van die program gaan ook oké okay wees. Nou ja, terwyl ons dan nou moet verjaarsdag bezig is, kom ons, doen ons twee birthday girls ook hier so, en die eerste is Susan Jacobs, sy is daar van Lindlise wereld, en uh, daar op een plaas, so ek hoop hulle het sein, en ek hoop hulle kan luister, dat uh, sy verjaar vandag, en dis haar bloedste eh, verjaarsdag en uh, ja en uh, die ander ene het, uh, wel Susan is omring dier haar kinders en haar kleinkinders en uh, haar man is daar en so ek geloof daar gaan groot makietie gehou word op die plaas hierdie naweek en is een beestplaas so daar gaan os op spuit wees, ja, ek weet so maar en <laughs> ok <laughs> ehm, die ander ene is Ria sy is daar van Bloemfontein. Ria, jy moet ook lekker, lekker verjaar, pink die dorpie rooi. Dit is, uh, nou ek praat van Bloemfontein, ne? Ek dink jy is, in, ja, jy is in Bloemfontein. Uh, eh, pink om rooi en uh, uh, as jy nie uh, iemand het om jou vandag nie, uh, gaan soek vir jou mense op die straat en bring hulle huis toe saam jou, dat hulle jou kan entertain. Um, en uh, ja, so jy moet ook een fantastische dag hee en een fantastische toekomst. Amal wat vir jaar, uh, eh, kom ons speel vir julle een liekie. En die liekie is, ek dink is in Duits, ek is nie seker nie. Uh, dit word gedoen dier die Salzburg Quintet en dit is alles goede zoom geboortsdag. Alles goed met jou geboortedag, dink ek. Hier kom hulle. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, Fibli. Wir wünschen heute zum Geburtstag alles Gute für dich. Wir gratulieren und wir spielen heute ein Ständchen für dich. Noch einmal so viele Jahre wünschen wir dir. vir jou verjaardag en soveel meer. Salzburg se kwintet het vir julle daar gesing en julle moet rarig een wonderlijke dag hee, uh, geniet jy bederf en sorg dat jy bederf word. Uh, eh, dus net een keer een jaar wat een mens verjaar. So. Ok, nou kom ons, die groep is The Kinks en hulle is een Engelse rockgroep van 1964 in Muswell Hill, Noord-London. Hulle is daar gevormd en uh, die broers Ray en ja. Dave Davies. Daar op uh, eh, Sprongbok Radio was hy ook op een stadium David Davies. Ek kan recht onthou, um, ja hy het moes altyd, uh, wel hy het een keer het hy <laughs> een paar dae af nodig gehad en uh, toe kom hy met een koonslagie uit, wat hulle om geban het vir een week of twee, so toe die een week of twee vakantie gehad, maar eh, ek sal liefers nie herhaal wat hy gesê het nie.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 And though you're gone, you're with me every single day, believe ba ba ba ba ba ba skies toch, dit was The eh, Kinks met A Girl Like You en hulle was baie baie gewild gewees uh, baie van ons parties was het Kinks parties gewees ok, um, ja ek het uh, die, die, die, die, die uh, Susan en Ria wat ek net nou genoem het wat ook van die dag verjaar uh, hulle was klaasmaats gewees in 1970 het ons met geskryf geskryf en uh, al die jare het ons nog contact. En ek het nou die dag uh, wel een interessante afleiding gemaakt, uh, is dat ons arme mans, jy weet, ons, uh, ek dink het was die 30ste of 35ste reunie wat ons gehad het. Ons het nou onlangs, het ons ons 55ste gehad, maar het was die 30ste of die 35ste daar rond toe het ons eh, so groep foto geneem van die tomp waar daar was. Ons was nie vele matriek nie, ons was in totaal was ons 62 en uh, ons is op die oomblik, ek dink uh, eh, 39 wat oor is van die 62 um, ehm, maar op die foto is daar 16 mans en 11 vrouwens nou huidiglik is daar nog net 8 van die mans wat nog leef en 11, al 11 van die vrouwens. So, let my manse lifespan is maar bykie korter. Eh, eh, ek ben selfs in ons klas ge, as geheel, soos ek sê, ons was 62 gewees. En uit die 62 uit, ok, een is self dood. Uh, eh, uh, maar met haar ingesluid is daar vier meisies wat oorlede is, en die rest is allemaal mans. En ons trek nou op 38. Kan julle geloof? Uh, eh, so, dames, maak julle recht vir een lang lewe. Julle gaat alleen sit en julle gaan lang lewe moet uh, eh, deersien. Ok, ons uh, stap aan. Hai, dit is morbid, ne, om so te dink. Uh, maar in elk geval, het julle nog contact met julle schoolmaats? Het julle, uh, skryf julle nog die hele klas? Ja skryf hulle nog vir mekaar, ons het een WhatsApp groep, waar ons elke dag uh, communikeer en lekker gesels, en ons is allemaal goeie, goeie vriende, tot die wat ook op school nie meer kon klaarkom nie, wat ek nie kon verdraad op school nie, ons is groot vriende, allemaal van ons, en uh, ja, dit is nou, uh, jy weet ons het zwaar, zwaar, saam zwaar gekry, die rotangs, ek so sê, daar was nie genare nie, ek het elke dag, het ek my pak slaaf verwacht, iwers in een of ander klas, sou ek hom kry. En uh, ek weet, eh, eh, woensdag was het lekker gewees, dan uh, het ons kadette gehad, en hy kadetbroeke is lekker dik, so, <laughs> as jy moet gaan buk met die kadetbroeke, jy voel skaars die rotting. <coughs> maar in elk geval, ons stap aan. Ons kom nou by, wat is dit? Die Rangers Waltz saamgestel dier Quentin Ratliff en uh, die sekspeler vir die Moms and Dads. Dit is die nou, uh, uh, eh, Quentin Ratliff. Dit is een dansstukkie in vier stukke, namelijk uh, tromme, saxofoon, klavier en trekklavier. Ons luister na hulle en natuurlijk die een wat hulle baie baie bekend is voor en wat ook op baie parties gespeel was, is The Rangers Waltz. Dans saam, ek weet julle sal wil julle voete gaan jik, hier kom hy. MUZIEK Strangers Wals, en dit is een lekker een om te wals, daar ek sê jou, jy gees ek een lang tree, eh, vir die 1, 2, 3, 1, 2, 3, lekker, en uh, ja, we was nog lekkerder as jy met die rechte ene gedaan sit, en uh, op ons uh, schoolparties het ons altyd een keese gehad, maar uh, ach, ons was allemaal vriende gewees, ons het allemaal saam gedans. Nou kom ons by die Cascades, Rhythm of the Falling Rain is die inleidingslikkie uh, oh nee, sorry wat eh, eh, uitge, het word uitgevoer dier die Cascades en uh, dit is vrygestel in november 1962 geskryf dier Cascades groeplid en John Claude Gamow is die ouwe wat het geskryf het op 9 maart het het uh, eh, tot nummer 5, eh, nummer 3, sorry, op die Billboard Hot 100 gestuig. Die Billboard Hot 100 is die belangrikste Billboard of uh, trefferslys in die wereld. As jy daarop kan kom, dan het jy iets bereik. Um, en dit was, uh, vir twee weke was het op nommer 1 op die Billboard, sy Easy Listening Grafiek, Uh, in 1999 benoem BMI uh, die liekie as die negende mees opgevoerde liekie op radio en tv en uh, was uh, van die 20ste eeuw uh, en hulle tel nie is hierdie ene wat ek nou hier so wil ook uitsaai nie die cascades listen to the rhythm of the falling rain snaks hulle, hulle, die groep is cascades en die reen cascades so dier eh uh, dier die geete. <laughs> Kom ons luister. listen to the rhythm of the falling rain gedoen dier die cascades en uh, ja, jissie as hulle die klanke so, dan voel ek lis om die rekenaar af te sit is uh, eh, ek het juist gestraand, het ek verhandel hulle uh, ingestaan hulle kon nie uitsaan nie, want hulle het uh, ernstige uh, uh, elektrische storm daar by hulle gehad en hulle program, iets van alles was gestraand gewees, toe vraag hulle ek moet vir hulle instaan en uh, ja, um, ek het toe en dis seker die wat het vir my voel of hierdie week so kort is <laughs> ek het uh, dinsdag vir hulle ingestaan ek het gestrand vir hulle ingestaan en dan het ek woensdag my eie program gehad en uh, vandag nou weer uh, ja, so miskien um, ehm, overworked and underpaid ne? ja Emma, hey die groep is een Sweedse groep hulle het geen bekendstelling nodig nie en ons gaan net na een liekie van hulle luister en die liekie sy naam is Take a Chance on Me ek weet ek het die liekie gehoor ek, daar is so baie mense wat om sing en toe puzzled het my nou eh, eh, ek weet dit is nie die persoon wat om aanvankelijk gesing het nie en wie ek het rond gekrap en gekrap my wereld eh, die antwoord ah, voor die hand liggend Take a Chance on Me dis Abba hulle het hom bekend gemaakt. Hier kom hy. If you change your mind, Take a chance, I'm the first in line. free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. pa pa pa pa, sê Ebba, hulle sal vir baie baie jare, sal hulle nog immer groen bly. Hulle sal lang nie mee wees nie, dan speel die mense nog steeds hulle treffers. En hulle het net een totaal ander stijl, en baie van die eh, groepe wat begin het, gedurende jare en daarna, het probeer om soos Ebba te wees. Uh, hulle, het ges, hulle, eh, wel, hulle het nie eers uh, skam om te sê nie. Ons probeer Ebba stijl en uh, daar is een hele paar groepe wat aan die uh, probeer voldoen het. Right, François Harvey sings in English. Dit is die atelierabom van die uh, Franse gewilde sangeres François Hardy. Dit is vroeg in september 1966 in die Verenigde Koninkrijk uh, uitgereik. Dit is in 1965 het die liekie All Over The World van hierdie album die top 50 in die Verenigde Koninkrijk bereik, wat 15 weke in die top 50 geblei het en een hoogtepunt behaal het op nummer 16 van die trefferslijste. In uh, eh, Engelssprekende wereld is het miskien die bekendste liekie van François Hardy. Uh, ek dink ons speel hom en dan speel ons ook sommer uh, ja, All Over the World, en dan speel ons sommer ook Only You Can Do It, van al van François Hardy. Hier kom hy. All over the world People must meet maybe someday watching the sun's fading light all over the sky. There is a same warm glow here under that star. been kissed before. Only you can do it. You make me feel like I wanna be kissed forever. Francis Hardy, baie gewilde sangeres, en ja, ek sien die uh, informatie van die uh, internet af, sê die vorige liekie, uh, All Over The World, was haar in die Engelssprekende wereld haar gewildste. Ek dink amper um, die ander ene, If We Are Only Friends, dit is ook al leer ken het, met die ene, en hy was vir my baie, baie gewild geweest so ek weet nie, ek, I, uh, I beg to differ, <laughs> hoe sê hulle, ja, ok, um, Annie Lennox en Dave Stewart, hulle span saam as die groep The Catch, wat hulle toespit op punk rock, en een paar treffers saam skakel in 1966, eh, oor na The Tourists, en uh, toe later toe word hulle Eurythmics. Nou as Eurythmics sing hulle vir ons die volgende liekie, dit is Annie Lennox en Dave Stewart en ons luister na hulle Thorn in my side as het dooring in my vlees. MUZIEK tried to hurt me. Annie Lennox en Dave Stewart en Thorny Massade Siliki wat hulle as Eurythmics vir ons gebring het. Um, wie, ek sit nou hier so en vir een of ander rede voel, voel ek so hier aan my hemse sak en ek kyk rond ook, ek wonder nou wat, wat soek ek nou eindelijk in vrachties toe ek het ontleed, toe is het een sigaret wat ek soek en ek het nou al, joh, ja, is nou al 8 jaar wat ek opgerook het en habit bly wel ek het 52 jaar lang gerook en uh, so, so nou en dan dan krijg ek net so urge en dan want ek, oe ja nie, ek rook moest nie meer nie ja <laughs> ok, ons stap aan ons gaan nou Mary Mary, quite contrary uh, McGregor Sy is geboor op 6 mei 1948, Amerikaanse sangeres, vooral bekend dan voor dat sy in 1976 die liekie Tone Between Two Lovers gesing het. En uh, dit was vir twee weke boe aan die Billboard Hot 100 treffersluister gewees. Ons luister na Mary McGregor, Tone Between Two Lovers. Ei, is een moeilike situasie wat sy haar in bevind. Hier kom sy. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of is uh, eh, Torn Between Two Lovers. Ok, hier is die groep, um, wie is hulle? Eh, de, de, de, de Simon en Garf, Simon en Garfunkel, ja, dit is hy. Um, hulle doen nou vir ons die themalied wat uit die hartseer animatie rolprint, Watership Down, dit kom daar uit en dit gaan so oor een kolonie Haasies, waar die ene, uh, sy naam is Bright Eyes, uh, eh, heldersiende was, hy sien toe een vrees aanjaande gebeurtenis van destructie, dan uh, hy kan die hoofhaas oorreed dat hulle moet evakueer en hy en een groepie ontvlug naar alles wat daarmee gepaard gaan, uh, ja, uh, gaan die story oor, Arme Oasie. Nou, ek dink dit is een kinderverhaal, uh, nou kom ons speel om dan vir al die kinders wat ingeskakel is, uh, en, en sommer die volgende ene ook, ek sal nou sê wat hy is. Ons speel Bright Eyes van Simon Garfunkel, is eindelijk Art Garfunkel, wat hierdie ene merendeels, wat om sing, of uh, vervaardig en sing. Kom ons luister. Bright Eyes. Bright Eyes. love was hy, dit was Art Garfunkel met Bright Eyes en ek was reg, dit is dan een lied vir die ja. kinderkies en uh, uh, Letty sê vir my, sy het altyd die liedkie gesing vir haar uh, klein dokter, wel vir Abigail wat vandag vir jaar soos hy is nie meer klein dokterkie nie Abigail word nog woord um, ehm, uh, ja, so die volgende ene is ook meer van een kinderlikkie en ek praat van die liedkie van John Edmund en die liedkie sy naam is fairy tales, hy begin met Humpty Dumpty en dan het hy ook uit al die kinderstorietjes so achter mekaar in sy fairy tales. John Edmund, lekker luister, al die kinder wat ingeskakel is. Uh, o, ja, hy, hy sê sy dat uh, Abigail word nou 14 en uh, ja, kom ons luister na John Edmund en die liekie is Fairy Tales. Fairy Tales. fairy tales, al die fairy tales wat ons allemaal kan onthou van ons jonda af. Um, wie is hierdie? Kom ons kyk, hier is Albert daar van Veldrif. Jy het geskryf en jy sê, ja nee ek stem hier 100% saam. My foto wat jy wees, dit is nou mooi vir een ou mens en dan die ander ene is uh, negotiable, uh, dan sê jy, uh, dit, eh, hoe ouwer jy word, hoe meer is die ouwe muziek blyf jou die lekkerste en uh, die nieuwe muziek nie. Maar uh, ja, die ander foto beskryf ook uh, dat sekere dinge mooier word en sekere dinge nie. Um, <laughs> baie welkom by die program. Ek hoop jy geniet vanmiddagse uitsending. Dit klink vir my so. Uh, en jy sê aan amal sommer ek hoop jylle het een wonderlijke vrijdag, en natuurlijk die naweek ook, ne? Ok, uh, ons trek nou by, kom ons kyk, um, hmm. echt goeie, Connie Francis, jylle weet seker al tegen hierdie tyd, dat sy een van my ginsteling sangeres is. Sy is geboor as Concetta Marosa Maria Frankenero op 12 december 1938. Sy is een Amerikaanse popsanger en toonangevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s en vroege 1960s. Uh, alhoewel haar kaart sukses in twee, uh, die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis die topconcert aantrekking geblei. Ons gaan na haar luister en die liekie wat Connie Francis vir ons doen vandag. Ek breg altyd sy en Petula Clark, sy sterk stemme. Nou luister nou weer hierso, sy gaan vir ons sing, uh, is dit nou Italiaans? Uh, ek is nie seker nie, ek dink is Italiaans, don't forget about tomorrow, uh, forget domani. MUZIEK Domani moet dan seker tomorrow wees, moore. Kom, ons luister, Connie Francis. Let's forget about Domani Let's forget about Domani Let's Let's live for now and anyhow. Who needs the money? The moonlight. Let's share the moonlight. Perhaps together we will never be again. Ah, que luna. Ah. such a moon and such a sea, and you with me. I get so dizzy when you're standing near. It's not the music that you hear. My heart is beating like a jungle drum. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say when you're in love never comes. Oh, let's forget about the money. Let's forget about the money. Let's forget about such a moon and such a sea, and you with me. Let's take those minutes as they speed away and hope it's true what people say when you're in love, the money never comes. Oh, let's forget about the money. Let's forget about the money. Let's forget about Tomorrow Never Comes, dit is Connie Francis, ek dink dit is Italiaans wat sê daar sing, don't forget about Tumani, moet nie van morgen vergeet nie. Um, ok, nou kom ons by Jimmy Ray Dean, is die ouse, hy is op 10 Augustus 1928, is hy geboren en hy is juni 20, 2010, ja, juni 2010, is hy oorlede Amerikaanse country muzieksanger, televisieaanbieder, acteur en sakeman. Hy was die skepper van die Jimmy Dean Wars handelmerk. Uh, eh, ja, ek wonder hulle, dis Wars handelsmerk, sowel, sowel as die woordvoerder van die TV advertenties en sy beeld en stem met steeds na sy dood in advertenties, jy weet, met hierdie A1, wat amal nou meer rond speel, kan hulle jou stem nog gebruik, oor, 100 jaar nadat jy oorlede is, en uh, hulle kan hom verdraai na iets wat jy nie is gesê het nie, ek weet nie, ek trust nie meer hierdie ding nie, daar is, gaan tyd kom, dat so akkiraat kan wees, dat mens nie gaan achterkom, wat is fake, en, dis, uh, uh, gaan al klaar op uh, Facebook, gaan het aan, waar hulle wees waar hierdie olifant een leeuw gryp en moet sy slurp en dan slaat hy die leeuw, jy sien het stof. En uh, dan is dit waar, het het gebeur, of is dit een A1 uh, eh, kreatie? Men sal nie weet nie, en eh, so kan jy in een situasie gestel word, waar jy moord pleeg, bijvoorbeeld, en uh, jy kan nie die teen uh, bewys nie, jy weet, uh, nee, as mense wat die ding recht gebruik, uh, of uh, weet hoe om om te gebruik, kan jou enig iets laat geloo. Maar in elk geval, Jimmy Ray Dean, skipper van die woorshandelmerk, en uh, ja, sy stem word nog steeds gebruik in advertenties na sy dood. Kom ons luister na die liekie. Um, dit is een dit is die grootste cowboy-likie waar aan my daar was, a Big Bad John van 1961.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 Ja, um, ok, dit is die tyd. Joy, sit gereed in spitsje oore. Hier kom jou, jou seksie, of jou uh, afdeling van die program en dit is die funny spot. Nou vandag het ek, uh, omdat hulle so kort is, het ek sommer twee ingesit. Die eerste een is uh, eh, uh, Dr. Stein Smit en hy vertel ons so een grapje daarvan, Lokston, die dorpie Lokston. Ek weet nie, jy bly in Amerika, maar ek denk toe jy in Zuid-Afrika was, het jy gehoor van Lokston en jy weet min of meer waar hy leed, daar by Bouwvoort West. Sy wereld uh, eh, is Lokston, die dorpie en uh, is een klein plekkie. Uh, hy vertel, uh, eh, Dr. Stein uh, vertel die story, hy klink vir my of hy, hy, hy een ecologist is, en dan direct daarna gaan ons luister na Nicola Nel, ook een story verteller, wat het op een mooie manier een story kan vertel, so dat het snaaks bly. Uh, nou, ja, Dr. Stein gaan net praat hy sê, hy noem het so maar net een Loxton grappie, en dan uh, Nico Nelse story gaan oor die seinige skotte. Kom ons luister, hier gaan het. Ons volgende vol is een dokter wat hy juist baie te doen het met mansmense nie, maar ek denk hy sal kan help as hy fout kom. En hy kom hier van Woesterse wereld af en hy is getrouwd met twee kinders, of hy is getrouwd en hy het twee kinders. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Dr. Stein Smit, baie welkom by ons. Dankie Piet man. Dis altyd lekker. Jy's lief vir Lockston se wêreld. Ja, is 'n wonderlike wêreld. Is regtig is 'n wêreld op sy eie. Hulle vertel daarvan 'n 'n jong vrou van Lockston. En sy was ook nog maar redelik vars uit die skool uit. Toe sy nou die eerste keer getrou het, ook nog maar oor sy wil getrou het. Dis nou nie <laughs> ander redes nie. Sy was verskriklik gelukkig getroud. Maar ongelukkig na 'n min jare toe is sy weduwee. Toe die man haar ontval. Maar is ook nie 6 maande daarna nie. Toe sy weer getroud. Ja. En die ou het ook nie vreeslik lank gehou nie. En toe 6 maande daarna toe sy weer getroud. Smaaks is duisende melker. Ja. Ja. Het hulle die oorsaak van dood ooit gegee? Nee. <laughs> nee, hulle daai dit is geen mushroom seetie. Ons kon doen nie want die mense het gehou van haar. Sy was 'n goeie vrou en maar sy kry toe nou later 'n naam as die serial trouer van Lobster. <laughs> dit raak later sodat as haar geboye begin loop in die kerk. Dan laat weet Goodall en Williams maar hulle sit nog met bakke en bakke van hierdie bonsaifrike delletjies eierbroodjies. <laughs> Hulle maak reg vir die byfa, hulle funksies oorgebly het of hulle dit nou vir die seremonie vir haar kan gee. Afbob laat weet, maar hulle stuur 'n kus wyn en twee kus te brandewyn en dan Tafs sê ja. hulle sit met 'n klomp blomme wat nou in elk geval gaan verlep. Die tannie kan nou sommer die blomme kry en kyk, Loxton is nog nie groot dorpie, so, daar's mos nou nie baie mense nie. So dit beteken dan gaan ons nou nie baie mense dood as daar nie baie mense is he. <laughs> so, as die doodsgenootskappe nou iemand het wat hulle op kan reken, ja. dan da hou hulle, hulle hou by die iemand, want hulle moet, dan, hulle moet ook moes nou leven maak. <laughs> maar so, op 87-jarige ouderdom, na 11 suksesvolle huwelike, <laughs> Toe die tannie nou ook die tydelike en die ewige verwissel, nou is het daar begrafnis. Maar kyk, hy kerk is gepak. Die tannie nou nie baie familie gehad, die mis is verskrikkelijk baie skoon familie gehad. <laughs> hy, mense sit op die galerie. Die dominee het later die kleinkinderkies op die mat voor die preekstoel dat sit. So gepak is hy kerk en hy het 'n pragtige diens gegee en die mense het aan sy lippe gehang in toe nou na die tyd nou stap die stoet begrafplaas toe want dit moes nou ook 'n groot dorpie so jy hoef nou nie te ry nie <laughs> maar nou het sy twee susters aan Mywes en aan Katie wat nooit getroud was nie hulle is nou die naaste familie nou stap hulle reg agter die kus want hulle nou van die seintjies loop gooi as die kus nou invul, want daar was nou nie daai jaar blomme en lokste nie. Het <laughs> rol. Ja, maar leed sand. <laughs> Om in te gooi. En toe die kus so sak, toe raak aan my was 96. Half bevoel en sy kyk so van aan Katie van 92 en sy skit die seintjies so, sy sê, Hey Katie, nou is die ou tweetjies dan ook uiteindelik weer by mekaar. MUZIEK Sê kyk hoe sy sê my was. Nou van waarvoor twee jy praat jy dan nou? Sy sê nee, haar twee bene. Die ou het ehm um, die skotters moes dan nou half bekend vir hulle synigheid weet toe kom. Die ou gaan kollekteer nou so by huise vir welsyn en hy kom by die huis en hy klop oma koop, hy sê vir hom ja, wat kan ek help, hy sê meneer, ek is van jullie welsingsorganisatie en ek het nou ons het nou ons boeken nagegin en ons weet dat hy verlede jaar net aan dividende ver oor miljoen rand verdien het en ons het verder op ons boeken gesien dat hy het in die hele jaar en ook die vorige jaren nog nooit voor ons welzijnsorganisatie in iets gegeven. En eh, die ook kijk ons, hij zei, meneer, jij hebt nou je huiswerk gedaan. Hij zei, jij nou in die huiswerk, toen heeft van jou nou gezien. Dat ik zit met de vrouw van wie ik gescheiden En zij wil 40.000 rand een maand onderhoud Hij zei, dat jij verder in jouw huiswerk, wees gezien dat ik zit met de broer wat in de tronk is. En hij heeft veel en vier kinders. En zij heeft geen inkomsten niet en hij heeft geen inkomsten niet. En uh, zij heeft... En dan zit ik nog met de moeder, wat in die oude thuis is. Wat zijn ouderdomspensioen ook nou gecanceleerd is. Met de bedragzak. En zij... zij heeft geen inkomsten niet. en sy is baie sieklik en sy het ook die medische fondsie. Die oudste, jesse meneer, ek het, ons het nie dit opgetel in ons onderzoek nie. Hy sê nou, as ek waar, nie eers geld gee nie, hoe kom het ek vir jou geld? as hy, <laughs> dit is Nico Nel van die Seinige Skot en Pieter Lokston, ach Pieter, eh, Dr. Stein, ek meen, het vertel van Lokston, die weer weer van Lokston. Right, Johnny Cash, hy, hey uit een baie romantische outlaw beeld het hy vir homself gekweek en het nooit tronkstraf uitgedien nie. Alhoewel, jy weet, ek het altijd gehoor, jo, hy is een tronkvoel. Hy het jare in die, uh, eh, van hom waar daar een liekie wat hy sing is, gaan oor die tronklewe. Ek dink is Saint Quentin. Dit is die tronk wat hy in was. Nou, maar ten spuite daarvan dat hy 7 keer in die tronk beland het, weens uh, eh, misdrijwe, het hy elke keer net een aan nacht by elke een het hy geblei. Op 11 mei 1965 is hy in Staakwolk in Mississippi gearresteer, omdat hy uh, in, in die nacht het hy privaat eindom betree om blomme te pluk. <laughs> Stoutigheid, meer is iets anders. Nou oké, okay, ons gaan na Johnny Cash luister en om aan te sluit by Neto nou se liekie van Big Bad John hier is nou ook alweer een story oor uh, die harde lewe van een cowboy en die liekie sy naam is A Boy Named Sue.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 Johnny Cash, a boy named Sue, was een groot treffer gewees en uh, ja, is nogal een komediese of uh, ja, komieklike uh, eh, story wat hy daar vertel. Die volgende ou was een baie ernstige sanger gewees en ons praat van Percy Tyrone Sledge. 25 november 1940 is hy gebore en hy is oorlede in april 2015 uh, hy was een Amerikaanse R&B soul en gospel sanger in later jare ontvang Sledge die Rhythm and Blues Foundation's Career Achievement Award hy is uh, in 2005 opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame vir uh, ja kom ons luister na hom hy is ene Percy Sledge en hy vraag, hoekom lewe ek? hoekom is ek hier op aarde geplaas? What am I living for, if not for you? Percy Sledge met een baie baie groot treffer vir hom uh, in, hoe, ek weet nie was Ivers in die eh, middel 60s, vroeg 60s daar rond was Percy Sledge een groot naam gewees in die muziek wereld ok um, ach nou waar was die oor daar sy uh, ach toch nie uh, Ok, Peters en Lee, hulle was een suksesvolle Britse volkmuziek en pop duo van, uit die 1970s en 80s, wat bestaan het uit Lenny Peters, hy is geboore 20, 22 november 1931, oorleer op 10 oktober 1992, en Diane Lee, geboore 1949. Nou, Peters en Lee, die likkie wat hulle bekend gemaakt het, is Don't Stay Away Too Long. Lekker luister. As hy Peters en Lee, Don't Stay Away Too Long, en wie die liekie of die weisie dan, tenminste, herken. Glennis Lynn, Four Jacks in a Jail, My Heart het een kleine venster. Dit is die selfde weisie as wat daar die liekie op, maar die woorde het niks met mekaar uit te wein nie. Jackie de Shannon Jackie de Shannon is geboor op 21 augustus 1941 en sy was een van die eerste vrouwelike sangeres en liekie skrywers wat eh, die, uh, van die uh, rock and roll periode. Sy is bekend as die sangeres wat uh, van, uh, van uh, What the World Needs Now is Love, Put a Little Love in Your Heart en ook die komponis van When You Walk Into the Room en Betty Davies Eyes. Ok, uh, dit was uh, treffers vir die Searchers en uh, Kim Kahn's onderscheidelik. Nou, sêder 2009 is die Sheridan vermakelijkheids uitsendings correspondent wat verslag doen oor die Beatles orkestlede sy nies uh, vir die uh, radioprogram Ontbijt met die Beatles. Jackie de Shannon, ons gaan luister na Put a Little Love in Your Heart en dit is goeie advies daar hoor volg dit en dan sê jy sien The world will be a better place Doe net dit, net dit Put a Little Love in Your Heart en dan Think of sê, oorweeg het, oorweeg het sterk, put a little love in your heart, en jy sien, die world will be a better place. Goeie, goeie advies, wat die twee damekies daar het. Right, nou, LUV, Love, is een Nederlandse meisjesgroep, wat in die laat 70s, reekstreffers op die vasteland van Europa, Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, as ook in Zuid-Afrika, Zimbabwe, uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Mexico bekendheid verwerf het. Die oorspronkelike lede was Patty Breert, uh, Jose Hobie en Magosh Scheide. Uh, uh, in 1979 was Love Holland sy grootste uitvoerproduk en het uh, dis uh, die uh, eh, Economies uitvoerprys daarvoor ontvang. Nou, ja, jy sien nou, jy, vrouwmense, mens kan hulle glad nie vertrouw nie. Hulle sing nou hier so, uh, en hulle praat uit die slaapkamer uit. Hulle sê, you the greatest, you the greatest lover. Jy weet, en het vir hulle gesê, asjeblief, moet het nie uitpassei nie, jylle weet het, moet nie vir die rest sê nie. Ai, mense, hier <laughs> kom LUV met You're the greatest lover. Sing me, sing me a show song Sing me, sing me a sweet love song Sing me, sing me a show song That is the only thing I want Kiss me, kiss me, kiss me, please Honey, you're wonderful to me Sha-la-la was hy, die twee mensies, of oh, nee, hulle is drie, van LUV, Love, You the Greatest Lover, en ek het gesê, hulle moet nie uitpraat nie, maar, ach, oh, dankie in elk geval, girls, uh, julle, you so kind. Um, ja, kyk, ons hoor baie van die Beatles, en hulle word nie meer so in detail gespeel, soos daar die daar nie. Nou, hier is twee van hulle liekies, wat groot treffers was en um, dit is ook die type liekies wat ons ouders ons oor gewaarskeet en gesê het, ek moet nie laat ek jou uitvang dat jy hierna nou luister nie en dit was uh, eh, liekies van die Beatles nou die Beatles as silks, hulle was een Engelse rockgroep wat in 1960 in Liverpool gevorm is met lere John Lennon, Paul McCartney George Harrison en Ringo Starrs ek sê, ons het Daai vier name het al die kinders boe 9 en onder 20 soos een recitatie kon opse. Ons het hulle geken, ons het geweet wie is hulle. Uh, hulle word weid beskou as die voorste en mees invloedrijke muziekgroep in die geschiedenis. Hulle doen vandag vir ons tweelikies en dit is 8 days a week en die ander een is I've got a ticket to ride. was daar die jare, was daar een term, wat hulle gesê het, Beatlemania, en as jy die vertoonings by, of net of sommer op TV gesien het, of nie, ons het nie TV gehad uit het nie, as jy, uh, wel, video of iets kon sien van hierdie optredes en die girls in die gehoor, partij bars en tranen uit, ander trek hulle haare uit, ander, oog, dit is ongelooflik, Eh, hulle het soveel wel onderkleren op die verhoog gekry, ek jy sê <laughs> hulle kon een winkel oopgemaak het en ryk geword het, en uh, ja nee, daar was Beatlemania uh, eh, en nou, uh, hulle het enig vir uh, oor, dit was met Elvis ook hy het ook uh, die mania gehad en toe vraag hom, nou, maak het jou nie bang as die mense, die meisies so gul en skree en jy moet dier die kraad loop om by die uh, kleedkamer te kom en so aan, hy sê, ach nee, wat hulle wil maar net een stikkie van jou heet, nou ja, dis omtrent hoe het gegaan het. Uh, ok, ons stap aan met die program, en ons is nou, hierdie ou, hy is gebore as John Preston Corwell, uh, eh, in Port Arthur, Texas, in Cajun, hy is uh, van Cajun afkomst, het, uh, in, uh, uh, hy het Preston in die hoerskoel, uh, eh, in die koor het hy competities recht hier die staat Texas gesing. Hy het eh, een uh, rock'n'roll groep genaamd die Shades gestig, wat dier JP, the Big Bobber, Bopper, ja, Bebop Lulu, uh, Richardson, by plaaslike club opgetree is. En uh, ons luister na Johnny Preston en uh, uh, wel in vergelijking met die Beatles wat nou net gesing het, is hierdie uh, ene is Mario Lanza. <laughs> Running Bear is die liekie. Kom ons hoor. On the bank of the river stood running bear young Indian brave on the other side of the river stood his lovely Indian maid little white dove was of her name Such a lovely sight to see. But their tribes fought with each other, so their love could never be. Running bare, love little white dove, with a love big as the sky. Running bare, love little white dove, with a love that couldn't die he couldn't swim the raging river, cause the river was too wide. He couldn't reach little white dove waiting on the other side. In the moonlight, he could see her throwing kisses across the waves. Her little heart was beating faster, waiting there for her brave running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Running bear, dove in the water. Little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river pulled them down now they'll always be together in that happy hunting ground running bare love little white dove for the love big as the sky little white dove With a love that couldn't die Johnny Preston, Running Bear Hulle sê mos, die Indiane het hulle name vir hulle kinders gegee volgens die eerste ding wat hulle gesien het nadat die baba gebore is. So hierdie ouwe het seker door in die veld en uh, toe sy vrou nou kram, toe haar lupa sekere beer voorbij, toe word die kind running bear. Ok, um, nou jop, jop, jop, hierdie volgende damiekie was baie gewild gewees, en ek praat van Lulu, sy, uh, oh God, waar is ons nou? Ja, sy is eh, baie bekend gewees vir uh, die liekie Boom Bang Bang, maar dit is nie een wat sy vir ons gesing nie. Ek weet sy het by die Eurovisie competitie, het sy ook in Madrid, het sy gewen uh, met, met die, die liekie Boom Bang Bang. Maar die een wat sy, wat Lulu nou vir ons gaan sing, is I'm a Tiger. Hello music for young people. I'm a tiger. baie bekend en baie gewild gewees in die dag en sy het vir ons gesing I'm a tiger sy is a tier a tier wifey die Bengals hulle was een uiters gewilde groep en suksesvolle vrouwe rockgroep uit Los Angeles, California die groep het in 1982 in die L.A. Paisley underground muziek toetneel verskyn en het in 1982 hulle selfgetitelde album Langspeler het hulle vrygestel nou selfgetitelde beteken hulle was bekend die, die, die album was bekend as The Bangles ok in 1986 uh, eh, die opvolgalbum Different Light het twee baie populaire impaklikies die klaaglied wat hulle gesing het, daar is Manic Monday, en het nummer 2 op die Britse, oh nee, die Amerikaanse popcharts, en ook die dynamische Walk Like an Egyptian, uh, was ook een van hulle liekies, wat uh, al die pad na nummer 1 gestuig het. Uh, nie net in Amerika nie, maar ook in Britannia, Australië, Duitsland, België en in Nederland. Kom ons luister na hierdie prachtige meisies, en dit is die Bengals, die en hulle sing vir ons Manic Monday Manic Monday Monday wat gesing word dier The Bangles en hulle doen een goeie jobje daarvan. Jep, eh, so dat ons dit kan geniet. Uh, die liekiese naam Sometimes When We Touch belade van 1977 geskryf dier Dan Hill uh, die, hy die lirieke geskryf Barry Mann, hy die muziek geskryf en is op die album Longer Fuse. Uh, dit die eerste keer is dit uitgereik as een solo dier die Canadese pop rock kunstenaar Dan Heel. Hy was mos meer instrumenteel gewees as ek reg onthou. Sy weergawe van die liekie het die suksesvolste geword en uh, was ook sy grootste treffer. Sere die oorspronkelike vrystelling is dit dier verskye ander kunstenaars in verskillende muzikale formate vrygestel. Ons luister na eerste plaise weergawe en hulle sê, sometimes when we touch, the honesty is too much. Ek kom hulle. You are ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning my eyes. battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survived. soldier till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. mais. Dis Air Supply die, en hulle het vir ons gesing, sometimes when we touch, the honesty is too much, ne? Yep, en dit is wat gebeur, sometimes when we touch. Um, Bad Boys Blue is in die somer van 1984 gevormd dier die Duitse producent Tony Hendrik en sy vrou Karen van Haren. Nou, uh, die groep is baie gewild geword in die Oost-Europa, en Suid-Afrika en in teestelling hiermee het die eh, groep nooit in die Verenigde Koninkryk die trefferslijste behal nie. En hulle enigste Amerikaanse solo was Save Your Love van 1993 en uh, Love For You uh, eh, 94 en uh, ja, uh, wat een suksesvolle kaart treffers geword het. Ons gaan luister, hulle doen ook die wat <laughs> Mani Kitching het ons uitgesaai op RSG op een stadium, hy het altyd as hy hierdie plaat uh, gespeel het, die, die, die, die plaat is The Train to Nowhere, het hy gesê, die Train to Klaagstop. Uh, eh, Bad Boys Blue, en ons luister na hulle Queen of Hearts van 1990. MUZIEK dit is dier die Bad Boys Blue in 1990. Nou, ek weet nie, nou so gepraat van die Queen of Hearts, het jy al ooit opgelet in een pak kaarte, sy die vier konings uit, en dan sien jy, daar is ietsie daar, wat jy sal achterkom. En dit is die Queen of Hearts, oh nee, die King of Hearts, sorry, sy die vier kings uit, die, vier, eh, die, die King of Hearts, is die enigste wat nie een snor het nie dit is uh, net vir interessantheid, ek meen het kom uit my boek, uh, wat is het, Trivia Dagboek of soeits, uh, eh, van 2018 het ek die boek geskryf en uh, dit was een van die feite daarin. Uh, hulle, hulle gee die name van al wat er konings word gerepresenteer dier elke die een van spuise, een van harte, een van diamonds en een van klavers, elke koning waarvoor hy, wie hy eindelijk uh, uh, picture en uh, so aan, maar die koning van harte het nie snor nie. Ok, nee, net vir interessant, weet ek sê maar net, ek meen, ek, ek, ek, ek het hier nie probeer uitvang nie, uh, dit is maar net so. Uh, have I told you lately? is een liedje wat geskryf is en opgeneem is dier die Noord-Ierse sanger en liedje skryver Van Morrison vir sy 19e studioalbum Avalon Sunset van 1989. 1993 word een weergawe van Rod Stewart op nummer 5 aangeteken uh, op sowel die Amerikaanse Billboard Hot 100 en op die Britse enkelspelkaarte. Die emmer het vandag vir ons sing is Geraldine. Ons luister na Geraldine, Have I Told You Lately? No, you haven't, Geraldine, you have not. I'm waiting for you to tell me. Hier kom hy. Have I told you? Have I told you? Have I told you lately that I love, love you? Have I told you? that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told you lately how I miss you? When the stars are shining in the sky. Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream is you somehow. And have I told you who I'd like to share my love forever? Well, darling, I'm telling you now. This daar sê, dit is Geraldine en sy sê, sy is baie lief vir my have I told you lately that I love you en uh, uh, Geraldine yeah, ja, now that you've got it off your chest ok, dit uh, gaan jou nie meer verder plan nie uh, en uh, dankie daarvoor in elk geval um, ons stap aan en ja, ek krij nou een boodskap hier so van Henny en hy sê vir my dat Mani, het ek gesê RSG, ek, ek het eindelijk gemeen Radio Oranje ja, dat hy het, uh, hy was een omroeper op Radio Oranje gewees en een baie goeie ene om het by te sê, hy is een gebore uh, eh, radioomroeper. Ek wonder wat doen hy dees daar? Waar is hy in die wereld? En uh, ja, so, Henny, jy en klein Abigail moet morgen jylle verjaarsdag geniet, jylle moet een wonderlijke uh, dag hee en miskien moet jylle by mekaar uitkom, dat jylle saam jylle uh, ou, ouwer word, kan vier, jy en klein Abigail. Um, ok, on, on ons staan nader eindese kant toe, jy weet, ek het destijds het ek hierdie program langer gemaakt, Uh, eh, hy was altyd net die 2 ure, hy is nou 2 en half ure, want elke keer as ek klaar is met die program, was daar nog een hele lange lys van plate wat ek nie aangeraak het nie. En uh, toe maak ek hom nou langer, nou omdat hy langer is, toe kies ek nou meer plate. So, dit het nie die probleem <laughs> opgeloos nie, ek het nog een elle lys hierso van plate om te speel, maar ek sal mooi daarby uitkom nie. Uh, ek, ek sien nou, hy, hy gee die tye aan, en as ek tot die laaste plaat, dan sal ek 1945 sal ek dan afeindig met Four Non Blondes, wat sing WhatsApp. Uh, eh, so, ek sal nie daarby kom nie. Uh, ons het nog so twee of drie, kom ons maak het drie. Ok, uh, gelukkig kan ek so minuut of twee oor die tijd gaan, daar is niemand na my, direct na my nie. Uh, dit is, die eerste sal ses uur wees, uh, dit sal Rudolf wees, hy is die stasiebaas daar van radio, uh, Ramkat Radio, en uh, sy program is op spoed, een baie baie lekker luister saamgesels program, uh, elke vrijdag middag om 6 uur, en uh, ja, ook lekker muziek, lekker luister muziek en uh, die, die deelname is groot. Aie luisteraars wat uh, eh, boodskap bestuur en, uh, en, en, en, en versoeken uh, enzovoorts en uh, dan dit is Rudolfse program op spoed van 6 uur, betek hier tot 9 uur, betek hier tot 8 uur, uh, hang af hoe bezig hy is. En dan op, uh, op Radio Eendrag is dit om 7 uur is uh, eh, DJ Doep, is hy op met een boeremuziek. Hy sê, dit is muziek wat jou voeten laat jik. Uh, eh, hy speel 7 tot 8 boeremuziek, een lekker luister boeremuziek wat jou voeten laat jik en hy, hy het morgen uh, 12 uur is daar een heruitsending van die specifieke program wat hy vanavond uitsaai, direct uitsaai. Uh, op die ander stasie wat ek op uitsaai is a Global FM. Ek is nie seker of daar iets, daar, ek, ek weet, daar, daar was op een stadium, elke vrijdag middag om 6 uur het uh, uh, sy naam ach my <laughs> ek kan vir myself laag as ek so name Elaine Elaine, sy is die stasie eienaar daar, uh, het sy een program opgehaad, was sy onderhoude doen met mense, sommige min het algemeen lekker gesels en uh, oor sekere onderwerpe enzovoorts. Uh, so ek is nie seker of daar dan sal aanwees nie. Uh, dit is uh, op uh, Global Arts of Global FM waar sy uitsaai. So, bly ingeskakel vir die drie programme wat uh, hierna gaan plaasvind. Ek het nog so drie plate wat ek gaan speel. Ons skop af met die eerste ene is Bonnie Tyler en uh, die likkie Bitter Blue Bitter Blue Bitter Blue This love is a sacrifice. My heart ain't big enough, babe, for your paradise. Oh, darling, I'm crazy. After all these years, don't go away, my love, babe. I'm not alone, the child. Tomorrow's such a long time. My dreams are running wild. Oh, Tyler, Bitter Blues, die Likkie, uh, eh, sy is geboor as Gaynor, Gaynor, haar van was Hopkins gewees. Nou kom ons by Joan Jett, ek dink amper sy was deel van, uh, wat is die groot muziekfeest in 1968-69, uh, eh, Woodstock, en die Likkie, wat Joan Jett vir ons bring, I love rock and roll. Jep, hy was groot gewees daar jare, rock and roll. amal het het geken, amal het kon, uh, die kwaai. by the record machine I knew he must have been about 17 it up and ask for his name. That don't matter, he said, cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah. old song, there with me, singing. say you said it once, you said it a thousand times, I love rock and roll, dit is Joan Jett, met hy gesing het, en uh, nou is ons daar, waar gaan sê, jylle moet een lekker naweek verder hee, ek hoop jylle is nou in die mood vir een naweek, en laat jylle om gaan geniet, en uh, ja, ek gaan uitspeel met een liekie van Ebba, wat dier iemand gesing word, ek het om per ongeluk raak geluister, en uh, ek hou van hierdie weergawe, is nou nie vannige of a rove liekie nie, is a Ebba's a, a, a liekie van uh, Adante Adante uh, dit word net vir my baie mooi gesing uh, dit is een sangeres wat ek glad nie ken nie is Tinelei Tahiti uh, sy so half wat kan my sê, is nie Koreaans nie Eh, Chinees meer as Japanees, maar in elk geval uh, sy syng die liekie vir my prachtig, dis die wat ek om op die draaitafel het vandag, en dis die wat ek met hom uitspeel. Ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het, en uh, ja, vir die rest van die naweek, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen, geniet die verjaarsdal partijkies morgen, uh, hou julle glaasies vol rooi koeldrank, en uh, geniet wat julle doen. Ek sê vir julle, bye for now. with me please Touch me gently like a summer evening breeze Take your time, make it slow Another day, another day, just let me feel in. grow let your body beat the velvet of tonight. Touch my soul, you know I'm. And day and day will slowly.